Дмітрая Брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма сённяшняга выпуску схаваныя магчымасці беларускай культуры. Гамельчанка, кампазітарка і спявачка Вольга Цярэшчанка, якая даўно не піша уласных песняў. Да мікрафону Сергей Дубавец. некага пакінула паэзія, нехта пакінуў сцэну, а нехта і радзіму. Вось такое ў нас цяпер культурнае жыццё. Дакладней такі заняпад. Сітуацыя вызначаецца не новымі шэдэўральнымі творамі або якімі неардынарнымі фэстамі, а менавіта стратамі, сярод якіх на першым месцы людзі, таленавітыя і перспектыўныя творцы, што пакінулі сцэну, а то і радзіму. Летась улетку мы распавядалі ў вострай браме пра Андрэя Патрэя. Спевака голас якога дагэтуль напаўняе жыццём колішнія песні пра пляц францыска і радыёвабода. Сёння патрэй жыве дзесьці падворшай і шмат думае пра праваслаўнага Бога. Вольга Цярэшчанка, спявачка і кампазітарка жыве ў гомелі і служыць Богу каталіцкаму. Яна спявае, але даўно ўжо не піша песень але і тое, што яна напісала безумоўны набытак нашай культуры. Мне пра гэта падумалася, калі чытаў у нашай ніве рэцэнзію пра новы песняроўскі альбом на вершы Ларысы Геніюш. Аўтар рэцэнзіі прызнаваў высокі ўзровень ансамбля, але наракаў на тое, што ва ўсім тым альбоме няма аніводнай арыгінальнай мелёдыі. Вось жа гэтым і адрозніваецца кампазітарская творчасць цярэшчанкі – арыгінальнымі мелодыямі, якія запамінаюцца і правакуюць на спеў. А яшчэ тыя вольжаны песні вельмі беларускія, што асабліва заўважаеш на тле многіх цяперашніх гуртоў, якія спяваюць па-беларуску, але на шырокай так бы мовіць музычнай аснове, дзе чуеш што перуанскія, то туркменскія матывы. Зрэшты песні трэба слухаць, а не пераказваць іхныя вартасці. І сёння мы паслухаем песні Вольгі Цярэшчанкі, а таксама яе саму, што яна пра ўсё гэта думае. І ў гэтым нам дапаможа зміцер бартосік, які адмыслова выправіўся ў гомель. Нагадаю, вы слухаеце беларускую праграму радыёвабода. У эфіры перадача Сергея Дубаўца вострая брама прысвечаная кампазітарцы і спявачцы Вользе Чарэшчанка. Напэўна, для кожнага, хто на мяжы 80х і 90-х азываўся свядомым беларусам, тыя часы захаваліся ў памяці як эпоха вялікіх адкрыццяў. Калі самыя фантастычныя ідэі здаваліся рэальнымі, а наперадзе ў кожнага адкрываўся невядомы, але абавязкова вялікі лёс з нашай савецкай рэчаіснасцю тады выходзіла дзіўная метамарфоза. Мы чыталі крыніцу з бярозкай, дзе даведваліся пра ВКЛ і вільню. Пакуль нашыя маткі намагаліся хутчэй патраціць з бясцэненыя грошы на масла з мясам, мы хадзілі па кнігарнях і скуплялі літаратуру памятаю, як за убогі чырвонец у студзені 92 у маленькай кнігарні на гомсельмашы я набыў апошні асобнік статуту вялікага княства літоўскага. Ідучы па вуліцы, я разглядаў ілюстрацыі ў фаліянце і па-новаму бачыў свой шэры блёчны мікрараён варта было паставіць на падваконне радыёпрыймач настроены на свабоду і самы ўстылы краявід ужо не здаваўся такім змрочным жывучы ў гомелі мы вучыліся ўсведамляць што жывем у еўропе шчыра не спачуваю тым людзям для каго тыя часы афарбаваныя ў шэрыя колеры развітання з любімым саюзам Для мяне ўваходжанне ў беларушчыну неадрыўна звязаная з голасам ольгі цярэшчынкі. Дагэтуль грэе адзін эпізод тых часоў. Стаяў вельмі халодны і снежны снежань 91. У абласным драмтэатры святкавалася стагоддзе з дня нараджэння Масіма Богдановича. У мармуровым фае наладзілі невялічкую выставу народнай творчасці, акторы мясцовай драмы чыталі вершы некаторыя карыфеі ўжо паспелі з Александраў парабіцца алесямі. Афіцыйныя асобы з выканкамаў і ўправы культуры распавядалі публіцы, як яны ў цяжкія хвіліны зачытваліся Богдановічам. Але больш цікавага я знаходзіў сярод публікі. Асабліва запомнілася адна маладая кабета з дачкой. Дачка клікала маці на другі паверх у буфет. Я міжволі спыніўся бо ўпершыню ў жыцці пабачыў і пачуў беларускамоўнае дзіця. Па антракце маладзіца з'явілася на сцэне з гітараю. Не за Ці знаёмае вам такое радаснае пачуццё. Калі, напрыклад, пасля прачытання кніжкі ці прагляду фільма трэба тэрмінова паведаць пра гэта ўсім, каму толькі магчыма. Каб чыталі і глядзелі неадкладна. Нешта падобнае я адчуў падчас спявання ольгі цярэшчанкі. Нагадаю, вы слухаеце беларускую праграму радыёвабода У эфіры перадача Сергея Дубаўца вострая брама, прысвечаная кампазітарцы і спявачцы Вользе Цярэшчанка. Тое, што ў беларускай нацыі былі геніяльныя паэты, багатая гісторыя і самы прыгожы сцяг, безумоўна, натхняла. Але тое, што ў маім горадзе пішуцца такія неверагодна прыгожыя песні, І я зразумеў, што гэта не проста прыгожая песня. Гэтая песня сведчыла пра нашую хуткую бліскучую будучыню. Асабліва выразна гэта адчувалася пасля тых афіцыйных фальшывых выступаў. У бліскучай зорнай будучыні аўтаркі гэтай песні я не сумняваўся. Тое, што з нашай краінай пачало адбывацца пасля усім вядома, Апошні раз я чуў ольгу на яе сольным канцэрце ў тэатры вольная сцэна вясною 96. -го. Тая вясна яшчэ даравала надзею на хуткае сканчэнне дурнога сну, у якім забылася Беларусь. Канцэрт быў шыкоўны. Вольга выступала са струнным квартэтам. І я чарговы раз пераканаўся, што лепш за яе ніхто ў нас не пераўтварае вершы ў песні што для яе голасу замалая гэтая заля, а песня на словы генніюш чысты шэдэўр. Над колыстой долго, слухаючы нядаўна адзіную вользіну касету, я злавіў сябе на думцы, што не было ў нас тады ў 91ым ніякіх ружовых акуляраў. І нічога не пайшло кату пад хвост, як кажуць парою некаторыя мае зняверныя сябры. Песні цярэшчынкі за гэтыя 10 гадоў горшымі не сталі. І чыя бяда большая. Тых, хто адкрыў і ўбачыў рэальную Беларусь, ці тых, хто застаўся глухім і сляпым, быццам крот. Мне вельмі захацелася з'ездзіць у горад гомель да ольгі цярэшчынкі. Далі Бог не дзеля таго, каб аддацца ностальгіі па дев-х, а паглядзець, чым цяпер жыве кампазытарка. Yeah. уявіце сабе такую карціну. Сярод бетонных скрыняў звычайнага мікрараёну захавалася невялічкая выспа драўляных дамоў. Гэта завалены снегам пясочны праезд, на якім жыве спявачка. Старая хата, на панадворку якой у сумётах куляецца вользен сын францік, а з дому даносіцца песня, якую спяваюць маці з дачкой. беда. За что Бог мне дал деда? Я быў вельмі ўсцешаны, калі пабачыў ольгу ў самым прыўзнятым настроі. Мне было мара спяваць выступаць як бы гэта выглядала ў савецкіх рэаліях я это сабе не уяўляла тады ну, ведь что 16 17 год жахнуму я ну спяваць хацелася а як это тэхнічна я, я не ведала ну прынамсі я спявала я нават э, вучылішчы перавялася з дашкольна аддзяленне на музычна тому что ну гэта было маё адзіна што мне бракавала гэта на тэоретычнай падрыхтоўкі з музычнай школы я гэта адчуваю зараз бо музычная школа не скончыла я мудрылася скончыць музычна зрення предвучылішча я адчувала вельмі моцна сама ранняга дзяцінства мелодыку мне падабаліся меладычныя творы і спявала я ў розных як салістка так і ў ансамблі пралескі гомельска педвучылішча але мы не размаўлялі па-беларуску хаця рэпертуар у нас быў народны беларускі і вот на гэты факт у свой час указала татяна сапа што прыйшла браць да нас інтэрв'ю кажуць як гэта так беларускі калектыў не размаўляецца па-беларуску вот як над гэтым я не задумалася ніколі і з гэтага моманту як-то пачала задумвацца таму што стыкнулася з тым асяродкам культурніцкім які размаўляў па-беларуску і спіла па-беларуску гэта для мяне было новым я паспрабавала спяваць тое што спявалі у беларускамоўных колах Але прыйшла да высновы, што для мяне гэта, гэта не так проста. Мне быў такі малюсенькі вопыт спеваў на вяселлях у нашым у вёсках каля гомелю но ну, это вопыт карысны але я б не згадзілася ніколі на гэта это толькі просто зарабляне грошу але я калі нават і спявала на гэтых вяселях то я казала даруйце лімончыкі і ўсе астатнія песні чупчыку чаравых я спяваць не буду мне не капіла смеласці не лічна то што я была залежна чалавек ад музыка от старэйшых і па ўзросце і па статусу за мяне врэшце рэшты зла гітары пашла спяваць сама а блікі слухаеце радыё свабода у эфіры вострая брама перадача прысвечаная кампазітарцы і спявачцы вользе цярэшчанка гаворыць ольга цярэшчанка бываюць моманты калі мне гэты горад раздражня асабліва калі не расчышчаны дарогі цяжка рухацца но гэта праблема не толькі для гумля для ўсёй беларусі Главное меня, для меня это город, який чамусь обмінаецца такими беларускамоўнымі культурніцкімі коламі. Вядома, што нас парадзіў шмат таленавітых пісьменнікаў, паэтаў, якія з'язджалі сюды. Вот, нека прыязджаць сюды. Вот некаторыя агародні прыязджаюць і там нешта робіцца. А вот каб сюды прыязджалі ў гомлю рабіць, дык так гэта такога няма. Я бачу, што з гадамі гэта і не змяняецца сітуацыя. Значыцца, на маю думку, трэба глядзець у тое, што чаму так адбываецца і э, улічваючы гэта рабіць тое што ты можаш зрабіць каб павярнуць сітуацыю але не глобальна ну, напрыклад у сваёй сям'і па сваім месцы працы я э, гэта змяняю я спяваю песні як свае так і іншых бардаў які невядомыя шырокаму колу і я лічу што э, я раблю правільна Таму што не трэба для этого ўступаць у табм у не, не трэба для гэта выступаць сацыял-дэмакратыю каб нешта змяняць можа у каго атрымліваецца гэта змяняць глобальна на ўзроўні гарадоў там абласных цэнтраў калі ласка у меня это не атрымліваецца якобы што это зразумела своечасова і вот я спяваю я вучу спяваць дзетак і я это раблю на сваім працоўным месцы у сваёй сям'і размаўляю па-беларуску дзяцей гадую гэтым жа напрамку ну, вось і няма патрэбы мне кудысьці уступаць А яшчэ я спяваю не толькі з дзецьмі, я спяваю тады, калі мне запрашаюць нейкія розныя імпрызы, таварыства беларускай мовы. Па школах вот зараз быў тут такі шэраг выступаў. Я не чакала, што такая будзе публіка сярод школьнікаў, сярод настаўнікаў, якім хочацца гэта слухаць і якім гэтага бракуе, бо яны самі казалі, што ім ім гэтага бракуе, такіх песень, такіх тэкстаў. Я ж давно не пішу, мне ж песні старыя, ім ужо больш 10 год, 10 і болей год. Вось, яны пра гэта не чулі, не ведаюць. Для мне это было адкрыццём і дзіўна. Thank you. Мая радзіма гэта вёска лушчыкі вырнаўскага района. А заходняя Беларусь гарадзеншчына. І я пераехала на гомельшчыну толькі калі мне было 6 год, але да 6 год я паспела ўжо наспявацца песень, э, якія слухала моя старэйшая сестра Наталля. З кружэлак, вона прынамсі ў 5 годы спявала. Я адын лозы коляровы табурамі альбо я гэту нема цябе і враз кеды бэнджем я не вен а так цэн жа быш быў у ліцамі ішы за мной як ча нема цябе і враз гэта спявала ўжо до шасці год і поэтому я прыехала сюды вот з гэтым такім спевным багажом безмона тут так ніхто не спяваў на гомельшчыне ясная справа і поэтому можа быць ёсць нейкая сувязь паміж тым, што я да шасці год спявала і з тым, што я сёння э, знаходжуся ў каталіцкім асяродку гродах гумеля. І можа быць не выпадкова, Таму што калі я прыйшла свядома да каталіцкіх колаў, я ж не думала пра тое, што я спявала да 5 год, якія песні, я потым пра гэта пачала задумвацца, што можа быць гэта і нездарма. Вось, а нарадзілася я ўсё ж таки яшчэ раз паўтаруся на гарадзешыне і для мяне нармалём былі звароты да людзей пані ганя пані юзя ну, гумлі у кастулі добрым рэчам вучаць вучаць э, як сярод вот гэтага наша ада які у беларусі быць шчаслівым я думаю што гэта атрымліваецца не ведаю может быть хтосьці пра мяне іншае скажа но я лічу што ў мяне гэта атрымліваецца я гэтаму вучуся я баюсь гэтага выраза твае праблемы это жахлівы выраз калі людзі гавораць твае праблемы яны цябе адпіхваюць адштурхваюць яны просто в этот момант это мае сваё азначэнне не міласэрная нашу размову перапыніла вользена суседка якая зайшла на агеньчык і сказала фразу дзеля якой варта было ехаць у гомель что сказала суседка прыехалі з мінска пагаварыць з нашым пясочна-праездаўскім талентам а пясочна-праездаўскі талент, аўтарка адной з лепшых нашых песень. Вольга не пакрыўдзілася, А вось мне залётнаму сталічнаму госцю стала сорамна. Безумоўна, Вольга Цярэшчынка мае рацыю, калі кажа, што яна знаходзіцца на сваім месцы. Яна нямала зрабіла для нашых душаў і спадзяюся яшчэ нямала зробіць, калі яе рэдкі па прыгажосці голас будзе чуваць не толькі ў пясочным праездзе, але гэта не яе праблем. Я да сваёй кватэры падбіраю ключ, Але стаіць самота побач праваруч, Зрабіўшы першы крок за дзверы. Два словы бачу на паперы, Тацяна сапа nasz, dobra nasz, Tatiana chce paść, dobra nasz. Тут нехто быў гарбату піў і верш складаў апошні нумар наша нівы ён чытаў А я сваёй збіраю рэчы пішу сыдулку да сустрэчы Тяна сапаў Вольга Цярэшчанка жыве ў гомелі і даўно ўжо не піша песень. А тыя, што напісала колясь, успрымаюцца як хрыстаматыйныя, якія можна спяваць хоць за сталом, хоць у рок-гурце, хоць у акадэмічным хоры. Ад гэта яны не перастануць быць самі сабою. Вольга думае пра каталіцкага Бога. А на пачатку сённяшняй перадачы я згадаў Андрэя Патрэя, які даўно ўжо не спявае на сцэне і думае пра Бога праваслаўнага і яна і ён жывуць у правінцыі. Натуральна, гэтых двух прыкладаў недастаткова, каб казаць пра тыпалёгію лёсаў творчых людзей Беларусі, без якіх няможна казаць пра ўсю карціну нашай сучаснай культуры. Тым не менш ёсць пакуса параўноўваць і разважаць пра тое, ці не выбралі яны Бога як альтэрнатыву гэтай самай культуры, якая іх не толькі не ацаніла, але і не заўважыла зоркі знайшлі сваё месца, калі не сярод людзей дык на высокім небе. Яны напоўнілі сваё жыццё вялікім сэнсам, затое культура без іх свой сэнс страціла. Каб працягнуць тыпалагічны шэраг, я магу згадаць і іншых творцаў, напрыклад Алега Бембеля або Анатоля Сыса, які абраў сабе публічную ролю бажаволка, зусім па-свойму вырашанае набліжэнне да Бога. У будучых выпусках вострай брамы мы яшчэ не раз звернемся да самых галоўных стратаў беларускай культуры за апошнія гады да таленавітых людзей, якія кожны па-свойму, а часам і вельмі падобна знаходзяць сябе ў жыцці, тады як беларуская культура застаецца без іх, а гэта значыць ні з чым. Гэта была перадача Сергея Дубаўца вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.